Aine Charisto, egunon? Egunon pampi. Eta gaukoan beraz literatur soraz, zurekin, liburu bat, aintzinean duzuna. Erran behar da, ba, argazkiak deia markatzen duela, zenta xoko tipi bat baizik ez baitu arzen uh, irudiak undarrian. Hordean, zer da, norena? Beraz, liburu hori deitzen da Peti Pei, idazlea Gael Fai, deitzen da. Uh, liburu hau uh, aurten jalida berrikitan 2008-eko irailean, uh, eh, grazia argitaletxean. Bai, liburuaren uh, eh, asala uh, aski uh, minimalista da, asal guzia urdina da, zerua da, funtsean, ageri, eta bere kaldean eskuin ageri da siligu, silueta bat, mutiko baten silueta, eta iduridu horrekan ibiltzen dela uh, jautzi oholtza baten gainean edo egnai zerbaiten gainean. Ara, uh, bai, horreka sekatzen du uh, itxura beltz horrek. Beraz, historioa hasten da mila bederatziun eta alaro gehieta mabian, buhundin uh, gertatzen da. Buhundi egian, Afrikako egian. Hor, uh, badugu, ezagutzen dugu Gabriel, amak mutiko bat, Burundin bizinda, Bujumbura, beraz hori da Burundiko hiriburua. Hango auzo uh, eroso batetan bizida, atzerritar auzo batetan. Uh, bere aita frantses enpresaburuarekin, bere ama joandajarekin, eta bere arreba gaztearekin, ana, deitzen dena. Hara, beraz familia hori, uh, eh, astapenean, familia ajunta bezala, aberatsa ala ere, burundiarekiko, aberatsa, baina haien bizitzeko manera aski simplea gelitzen da, ez dira beste diendeetatik moztuak. Hor arte dena ongi pasatzen da, eta urtzaro goxo bat ira gaiten du Gabrielek, bere lagun bandarekin, beti uh, mila ergelkerietan uh, eh, egun guzian. Senditzen da, bainan bat etorriko dela. Bai, <laughs> bada bainan bat hor, urbiltzen dena, itzal eh, ilun bat bezala. Lehenik uh, Gabrielen aurtzaroa uh, eh, ahailtzen hasiko da, bere burrasoak uh, bere izten ikusiko baititu. Azke esatzen eta bere izten. Eta horren ondutik, uh, bigarren ahaildura bat, gerla zibila urbiltzen hasiko da, Ara, burundin. Eta azken ahaildura ondiena eta xaminena, da ondoko egian joan dan sahaskiak direla. Eh, beraz, mila Bederatziun eta laro gehieta malauean gertatu zen joan dako genozidio hori. Hoita arazteko sortzion mila tutzi masakratuak izan zirela hiru hilabetez. Ebe, ara, historia haundiak Gabrielen aurtzaroa erotikin inarrosiko du. Oia, ah, iduridu hola argazkitan petit pays, liburu honek, biziki inoxenta, euh, biziki argia, polita da, ondorean euh, ere argazkitik baina euh, bat ere, horrean sartzen gira, hor argunt gerla gira horretan, badea memento alaik edo... Egan behar da, liburu hori, naiz eta gerla aipatu eta sarraskiai aipatu, liburu hori aur liburu bat, liburu bat gelitzen dela inusenta erraiten duzun bezala, argitsua eta poetikoa. Eta um, liburu hortan beti oreka bada, oreka sekatzen du uh, idazleak uh, eh, lagitasuna, lagitasuna eta gehi ge, artean, eta bestaletik umorea eta uh, poesiaren artean. Ara, beti biltzen gira, orrialdez orrialde, uh, bien artean. Azken finan, ez dugu ohoitzapen ilun bat atxikitzen liburu oztatik. Ohoitzapen kasik goxo bat atxikitzen alda. Naiz eta uh, gauza bortitzak konda. Justu hori da abantaila da hauk batek kondatzen daukula gehla. Eta ez du susenki bizi. Bizi du uh, edo helduen um, oiartzunen gandik, irratiaren gandik. Baina ez du harek arraso susenki bizi, beraz horrek ala ere kondakizuna eta irakurketa egesten ditu. Egia da Gael Fai, uh, eh, Gael Faian aita frantzesa dela, bere ama ejoan da jada, beraz odol nahasi bat da, mestizo bat, bere amak uh, eh, ejoan da uh, utzi zuen, uh, bere bizia uh, salbatzeko. Eh, beraz, hortan ahonditu da, baina ez da bere egiazko bizia hemen kondatua dena. Bere bizitik hartu ditu eh, momentu batzu egiazkoak direnak, bere familiaren eredua, bere familiarena da, baina nala ere eleberri bat gelditzen da, beraz, uh, tarteka dira bere esperientzia pertsonalak, baina horretara behar da eleberri bat dela, beraz, alegiak, alegiaz josia azkenean. Bere lehen eleberria da, eta hortan ohargarria da, zenta kalitate handiko liburua da, uh, handiarekin irakurtzen dena, eta plazerarekin. Baina uh, idazketaren aldetik ez da bere lehen esperientzia. Eh, jakin behar da bimilata ama iruan, bakarkako diska bat atera zuela, Gael Fai uh, horrek. Diska hori deitzen da pili-pili sur un croissant au beurre rap diska bat da. Simpliki gaiteko ganen dukik rap diska bat dela, beraz horregaitik testu hainitz bada, idazki hainitz, eragin hainitz badira, musika hainitz badira uh, diska hortan, atsemanen da jazz musika ere, soul musika, kongoko uh, rumba, badira hola estilo uh, nahasketa handiak disko hortan, baina testuak sekulako garrantzia du. Ba, idazle luma fina, senitzen da baduela um, literatur uh, eh, jakituria handi bat gibelean, kultur eh, zabala eta um, bin orta sunditu azken finan, Afrikara eta Europeara, eraz uh, eh, burundikoa eta frantziakoa. Eta aberastasun ikaragarria emaiten diogak idazteko maneran, bere referentzietan, bere musikan ere, eta hola, nahasketa hori denetan txenditzen da, eta zinez, ba, nik uh, azpimarra maiten dut. Hene aldetik espero dut beste leberri batzu idatziko ditula, eta hor badu, uh, voilà. talentu handiko idazlea da hene gustuko. Uh, gainera egan behar da, laster uh, gonkur literatur sariaren uh, irabazlea izendatua izanen dela, elduden astean, hain susen ere, ebe Gael Faian liburua azken lau hautagaietan gelditzen da. Beraz, uh, leku ona du, gonkursaria lortzeko. Bon, ageriko heldu den astean, baina uh, nik ala espero dut, eta ulako idazle gazte batek merezidu ulako sari ofpetsu baten ukaitea, bakit, esku kolpe baten emaiteko, eta bere lanari eh, ohore egiteko. Horritarazteko zoin den egungo hautatu duzun liburua? Beraz, liburua deitzen da Petit Pays, idazlea da Gael Fai, eta liburu hori grazia argitaletxean atxemanen duzue, uh, eh, pimilata masean argitaratua izan da. Eta finitzeko, eginen dugu publizitate pixka bat, bai eh, gure irratearen webgune berrian eh, entzuten albaitira berri zure kronikak, eh, eta baitere mediatekak freskatu baitu bere webgunea. A freskatu baino gehiago, sortu du, sortu. Ah. Orain artez ginoen webgunerik. Beraz, eh, ara, orain egin dezakegu, eh, webgunea mediateka linean dela, webguneak baduelako, elbidea da mediatek mahatsua kambulebean.fr, erran nahi dut ere webgunea elebiduna dela, beraz, frantxesez eta euskaraz ikerketak egiten aldirela, beraz, katalogu guzia ikus gaida, Aipatu ditudan liburuak uh, eh, atsemanen dituzue bai katalogoan, baita ere uh, laster linean ezarriko ditugun kronikak, kroniketan. Ara, bon, ez dira, zonbeit bat jadanik sarean dira, denak ez, baina emeki emeki uh, dena berriz ez zuten alko da sarean. Mileske jain esariztoi. Mileske zuri.